Nama Sarvabhuta Bodhisattvaya Nama Sattanam Samyak Sambuddha Kojinam Sastravaga Sangganam Namo Loke Ahatam Nama Srota Bananam Nama Sakridagaminam Nama Anagaminam Namo Loke Samyagatanam จะปฏิปันนานะนัมโมเดวสินังนัมสิตาวิญญาดาราสินังสาปานุระสัมมาทานัะนัมโมพระมาเนนัมมาอินทรายะนัมโมปากวเตรุรายะอุมาปิสาหิยายะ โมปะกะวะเตนารายนายาลัสมิปัญจมหาภูจานัมมัสสิตายานัมโมปะกะวะเตมหากาลายาทริปุรานาการวิจาปนาการายาอาริมุตตัสมัสสานาวาสิเนมาจิตานานัมมัสสิตายานัมโมปะกะวะเตตคาร surasena praharanarajaya tathagataya rate samyak sambuddhaya namo bhagavate amitabhaya tathagataya rate samyak sambuddhaya namo bhagavate ashobyaya tathagataya rate samyak sambuddhaya namo bhagavate vai เตสัมปุสปินัสสะเลนจราจายะดาทาดาทายาระเตสัมยัสสัมพุทธายะนัมโมบะกวะเตชาตยมุนาเยดาทาดาทายาระเตสัมยัสสัมพุทธายะนัมโมบะกวะเตรัตนากุสมะเกตุราจายะดาทาดาทายาระเตสัมยัสสัมพุทธายะ เอชังนัมมัสกิตวอิมังบากาวัตสตาทายาโตสติสังสิตาตาปัจจนามาปาราชิตังระยังกิรังสวักุตาระหามิกระหาการานิปารามิยาเจดานิอากาลริจุบาริจานาการิสวะบันดานาโมชานิสวะดุจารุสัมนานิวารานิจตุรสีดีนัง सहस्राणं दीर्घसानकारि अचारिं सतीनं नष्टश्चान प्रसारणकारि अचानं महाग्रहाणं दीर्घसानकारि सर्वशत्रुनिवारणि orang nanam sani bisa sastra agni apara cita maha gorang maha balam maha jalam หาเตชะมหาสวตัมมหาจลมหาบาลาบันดารวาสีนิอายตาราบิกุจิมเจวะวิจยาวจามาเลติมิสุตังปัมมังตัมวาจาจิวาจามาลาเจวะปาราจิตัวาจานาดิมวิชาลาจัสตาบายเดวะปูจิตัสัมยารูปมหาสวตัง ริยตารามหาบาลาปาราวจสังกาลาเจวะวัจกามาริโกลันดาริวัจหัสตาจามาวิยากัญจนามาลิกากุสมบาดันาเชวะไบโรจนากุลาธาดากุสนิสาวิจุปมานาจะสาวจกานากะพรบาล Wajaruni jasweta jagamala sisa si brahma Ikete moja jana sawe rasaku bantu mama sawa sakwa sanja Oh, Rosiana prasasta ya sawa kata gatos nisa ya rum terum Pujanam Sampanakarahu Turu Sawayaksara Sasagrahanam Biltamsanakarahu Turu Caturasitinam Rahasahasranam Biltamsanakarahu Turu Acarisyatinam Nasasranam Prasadanakarahu มัสสตาโตสนิสัสิตาตาปัจมหาวโจสนิสัมหาปรยมิเรมหาสหัสระอุเจสหัสระเสียเสโกจิสัตสหัสระเนเจอะเรยจวริตาตตะกะมหาวโจดารจิวานามันดาลาโอมสวัสตุภาวตุมา สวายาอาสานิบายาอาตาลังปิจุบายา ตาปัสมานระหอุมานระหะจายระหะเรวาติระหะจามิตาระหะตัตตามิติระหะโอจา นาริยังเทสังสเรสังสวรหานัมปิยังชินยามิกิลยามิปาริมาจาการิตังปิยังชินยามิกิลยามิดากราณินิกริตังปิยังชินยามิกิลยามิมาปัสสุวานิวรกริตังปิยังชินยามิกิลยามิ นารายณาปัจจมามุจาริทังปิยังสิกายามิกิลายามิตะวนารุณสัยิยายาริตังปิยังสิกายามิกิลายามิมหากาลมาติยานัสัยิยายาริตังปิยังสิกายามิกิลายามิกาปาลิการิตังปิยังสิกายามิกิ ยานิจายตารามานุตารสาวาราสาระกังริตังปิยังจินตายามิกิลายามิจตุปาหินีปรทิปัมจามาสาหิยายาริตังปิยังจินตายามิกิลายามิบิณิวิจิกานานิเกสารญาณาปาติสาหิยาริตังปิยังจินตายามิกิลายามินานัสรมา ปริตังปิยังจินตายามิกีลายามิอันตริตังปิยังจินตายามิกีลายามิวิตารายาปิตังปิยังจินตายามิกีลายามิวัจปาณิอุสกาหิปติปริตังปิยังจินตายามิกีลายามิรสารสามา ตานาลาตัปราบัสุจาริกสิตาตัปเจจลาจลาดาราดาราวิราดาวิราดาราดาราดาวิราดาวิราดาจุจังดาจินดาวิญาวิญญาฮุฮูทัตสวาเฮเฮะอาโมดาภะอารันติยาดาภะวาราดาดาภะอสุราวิจาราภะสวาเรเวเกภะ เยวิวหะสวายเชวิวหะสวาราชเสวิวหะสวาราลุเรวิวหะสวารังกาเรวิวหะสวาสุเสวิวหะสวาติตาเรวิวหะสวามโหระเยวิวหะสวานานุเสวิวหะสวามานุเสวิวหะสวาปุเตเรวิวหะสวามิสาเชวิวหะ สวากุปันเตเกียวกับสวากุตาเตเกียวกับสวากาจามุตาเตเกียวกับสวาดุลังกิเตเกียวกับสวาดุสเปรกิเตเกียวกับสวาจรเรเกียวกับสวาวัสมาเรเกียวกับสวาสรามาเนเกียวกับสวาดุติเตเกียวกับสวาอุมาเรเกียวกับ วะวิจาชาเรเบียวหนักจารุมาอิเนเบียวหนักวัจตามาเรกุัจารีมหาวิจาราเชเบียวหนัมหาประยะอิเรเบียวหนัวัจจสังกาลายะหนัมหาประยะอิรานาจายะหนัมหากาลายะมหามาจิรานามัสมิทายะหนัเปสุเเย

ओजा ยัสสราหาราสสระเรดระมิสาจาราบูตระกุมันดระสกันดระอุนมาดระจายระปัสมาระดารนดากินิราเรวาดิระจามิตระสกุนิระมัจจานิตระ ตังนิกรานุกัตังปานิกราจรเรตาหิตาตอยดียัตาสไายดียัตาจตุรตานิจจรานิสัมมจราบายจิกาบายจิกาสเลสนิกาสานิปติกาสาวจราชิโรติยารวเบนะคาโรจา Asirogang, nasarogang, bukarogang, mama galagang, kanasulang, dantasulang, prista mamasulang, udara pristasulang, janji janjisulang, Pasti sulam, urus sulam, jangka sulam, hasta sulam, pada sulam, sawangga, bayangga sulam, กูตาเมตาราดาตารากินิโจระดัจุกังดุกิจิปาโลดาไวสัปโลหาอิกะสุสัจสการณิชโยกะอันนิอุดกามารวายรักันตารักกาลวิจุ Jai buka jai lakcakara jika kula Sikaya garaksa daraksa mraga Sopara jiwa te sam same sam Sita tapa samaha rasayo yana yantarena Sima bandam karomi Bisa bandam karomi ปาวิยาบานังกาโรมิเตโชบานังกาโรมิหัสตาบานังกาโรมิปาลาดาบานังกาโรมิสวังกาบรายังกาบานังกาโรมิตายาตาโอมานาเลอานาเลวิสาเรวิสาเรวิราวาจาดาเรปันตาปันตานิวัจวานิปะโอมตรุม ตัสโสหะนัมสตทานตายสุรตายารเตสัมยสัมพุทธายสิยตุมันตรบาดาสวา con nước ta. Be aware.